для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Письмо от Саши. Я нетерпліва і бестактоўна, забыўшыся на ўсялякую субардынацыю, выхапіў канверт з рук у каму звода, які прынёс яго маё пісьмо. У мяне дрыжалі рукі, відаць, я змяніўся з твару бумалашкін, зірнуўшы спачатку сурова, раптам апусціў вочы і моўчкі адышоў. Страшна было чытаць у прысутнасці байцоў. Я выйшаў за катлаван, схаваўся за камень, разгледзеў штампы. Рэчыца трэцяга сёмага. Закалацілася сэрца. Напісана амаль праз паўмесяца пасля пачатку вайны. Што там? Радасць, гора. Нарэшце я набраўся мужнасці і асцярожна, як разраджаюць міну, разарваў канверт знаёмы аркуш з вучнёўскага шытка. Жывая, здаровая, але дзіўна, дзіўна ты пішаш, Саша. Быццам і няма яе вайны, быццам і не падступае яна да нас. Хоць пісала ты 3 ліпеня, калі ўжо з'явіўся бабруйскі напрамак. Няўжо думаеш, мяне больш цікавіць, што ты памагала Ані ўбіраць канюшыну, паўдня працавала і вельмі змарылася, а Ленка ўвесь гэты час спала тут жа на полі. Што дачушка наша ўся ў мяне, нават радзімая плямка, такая ж на мочцы вуха. Так, гэта цікавіць, гэта дорага мне. Але ж я ведаю, што не адным гэтым ты жывеш цяпер, не. Я прачытаў крык тваёй душы ў канцы пісьма, дзе ты просіш, каб я быў асцярожны. Ты верыш, што я жывы? Ты не можаш не верыць. Я разумею. Так. Я жывы. Я буду жыць, бо я перамог свой страх і навучыўся забіваць ворага. Я вернуся да цябе, вернуся, Саша. Саша. разоў за дзень я перачытваў дарагое пісьмо. Колькі вычытаў таго, што там не напісана. Але канюшына... Навошта ёй убіраць канюшыну? Можа, гэта намёк? Вось гэтага я не магу зразумець, хоць галава мая ад думак хутка разарвецца, як снарад на дробныя асколкі. Сёння паўдня я памагала Ані убіраць канюшыну. І Ленка была са мной на полі, гэта недалёка, за копанкай. Помніш, дзе мы сядзелі з табой аднойчы каля старых вербаў? Ленка ўвесь час спала. Канюшына, копанка, вербы. І ніводнага слова пра вайну. Любая Саша упершыню я не разумею цябе Праўда ты кажаш што пішаш мне амаль штодзень ты думаешь что я получаю іх твае пісьмы не іх дзесьці по дарозе глытае вайна гэтак жа як і мае да цябе значыцца Яна сапраўды блізка ад цябе вайна, бо Астахаву з Падольскай хлопцам з Масквы пісьмы прыходзяць аккуратно. Трэці дзень плыве туман, <laughs> як у Лондоне, кажуць хлопцы. Хоць многія, мусіць, нічога раней не чулі, пра туманы ў англійскай сталіцы. Цяпер нават малапісьменны габаў можа прачытаць цэлую лекцыю пра брытанскія астравы. Хочацца ведаць пра тых, хто ваюе разам з намі супраць фашызму. Пасля спякоты асенні холад ходзім у шынялях. Вось яна поўнач. Сеўчынка дазволіў разлікам добра адаспацца. Ды на холадзе, у сырых нішах не надта спіцца. Па чарзе ходзім у зямлянкі за гнявую пазіцыю. Пасля абеду да мяне падышоў Сеня. Хочаш, пойдзем да камбата. Хочаш, Ха, так я і захацеў. Пакліча, пабягу, а без патрэбы. Я з іроніяй паглядзеў на Сеню друг камбата ўзнайшоўся а навошта мне ісці сеня усміхнуўся сеўчынка вершы любіць каб іх на памяць чыталі вершы здзівіўся я ён пачуў як я сваім байцам шаўчынку чытаў ажно прослязіўся учора яму ўсё перачытаў што ведаў і свае Сеня зачырванеўся, схапіў мяне за руку. Слухай, пра мае ні слова. Як друга прашу, інакш нажывеш ворага. Добра, буду маўчаць, але скажы па сакрэту. Пішаш? Пішу, пішу, прызнаўся ён таямнічым голасам. Ну, пайшлі. Я ішоў з нейкім незразумелым страхам. Мы пастукалі, атрымалі дазвол. Камбат быў у сваёй зямлянцы. Я пачаў быў дакладваць «Таварыш старшы лейтенант!» Сяўчынка махнуў рукой. «Не трэба!» І надзвычай просты гасцінна запрасіў «Сядайце, хлопцы!» падпіленым каўняром, сядзеў на табурэце перад печкай і падкідваў дровы. У зямлянцы цёпла і прыемна пахла чалавечым жыллём. Увогуле тут было ўсё неяк пахатнім утульна, не так, як у зямлянцы Купанова, хоць будаваліся яны ў адзін час. Але там было ўсё па-салдацку проста, а тут як у добрай кватэры – паникеляваны ложак, мяккая канапка, на сцяне украінскі дыван, карціны і партрэты. Мой позірк адразу спыніўся на вялікай фатаграфіі маладой жанчыны з дзіцем на руках. Якое гэта хараство маці з дзіцем. І я падумаў пра Сашу. Колькі было б у яе цяпер шчасце, каб не гэтая праклятая вайна. Сеўчынка, убачыўшы, як я гляджу на партрэт, растлумачыў жонка з сынам. Адаслаў іх у Іжэўск. Сястра там у мяне замужам. У мяне таксама жонка і дачка. Я ведаю, мне казаў Пясоцкі. О, як я ўдзячны за гэтыя простыя чалавечыя словы! Бо не было ў іх ні недарэчнай седарынкаўскай цікаўнасці і насмешлівасці, ні той спачувальнасць, якую часам выказваюць старэйшыя до малодшых, не трэба, маўляў, так рана жаніцца, ні яшчэ чаго-небудзь такога, што магло б абразіць мае пачуцці. Гэта была шчырая і немнагаслоўная размова двух мужчын, двух бацькоў, якія добра разумелі адзін аднаго. Размаўлялі на паўголас. Калі мы з Пясоцкім зайшлі, у землянцы прача камбата быў палітрук, лазебны камандзір прыбора Віктор Вальноў. Яны стаялі каля стала над картай, і горача, як два вялікія стратэгі, абмяркоўвалі становішча на франтах. Я заўсёды зайздросціў гэтаму дасціпнаму москвічу, нашаму другу Віктору, яго ўменню ў любых абставінах з любымі людзьмі трымацца проста, незалежна, з афіцэрамі, з жанчынамі, са старэйшымі і малодшымі і хутка ўключацца ў агульную размову, заваёўваць агульную увагу. Цікавы чалавек наш палітрук. Ён бясконца ходзіць ад адной гарматы да другой, на прыбор да сувязістаў і разведчыкаў і праводзіць гутаркі. Расказвае эпізоды з гісторыі рускай ваеннай славы, пра гераізм чырвонай арміі, пра становішча на фронтах. Цікава расказвае. Ён амаль ніколі не маўчыць. І нягледзячы на гэта, складаецца такое ўражанне, што лазебны самы ціхі маўклівы і непрыкметны чалавек на батарэі. Чаму так не магу зразумець. Можа таму, што ён ніколі не крычыць, не павышае голасу. Да размовы палітрука з Віктарам адразу далучыўся з сеня. Яны разбіралі жлобінска-рагачоўскую аперацыю, складалі планы, як будзе развівацца контрнаступленне нашых войск далей. Вашы далёка адгэтуль, спытаў у мяне сеўчынка, прыслухоўваючыся да іх размовы. Не, недалёка, хоць усё-такі на поўдзень ад рэчыцы, амаль на мяжы з Украінай. Палескія балоты не дазволілі ім развіваць наступленне ў гэтым напрамку, сказаў лазебны, пачуўшы мае словы. Я радасна скалануўся. І праўда ж, там палесе, балоты, там яны не змогуць прайсці. Як я забыўся на такую важную акалічнасць. Можа, таму і Саша піша так спакойна. Вось жлобін, вось рыгачоў. Значыцца, наступленне развіваецца на Оршу, а на поўначы нашы ў раёне Полацка. А пасярод уклініліся яны на Смаленск, агалілі свае флангі. Вось тут іх можна і разануць, і ў мяшок, горача выкладваў Віктор свой стратэгічны план. Тваё месца віце ў генштабе, а не на прыборы, сказаў Сеня з жартам, але з прыкметнай іроніяй. Ён не любіў пустых размоў на такія тэмы. Палітрук уздыхнуў. Але на карце ўсё лёгка. А яны ўсю Европу кінулі на нас. І так нечакана. Учора пісьмо атрымаў, даверліва прызнаўся Ясеўчынку. Пісала 3 ліпеня, і ні слова пра тое, што ў іх там – Ён усміхнуўся, паправіў палкай паленні ў печцы. Умеюць берагчы ваенную тайну і наш спакой. Мая вунь таксама піша. Але што піша, так і не сказаў. Раптам прапанаваў мне папяросу. Я збянтэжыўся, быццам у тым, што не куру ёсць нешта заганнае, што прыніжае маю сталасць і годнасць. Упершыню пашкадаваў, што не куру. Сеяне пачаў курыць у першыя дні вайны, навучылі сябры, усё пад тым жа лозунгам куры, ўсё адно вайна. Я павесялеў, калі ўбачыў, што палітрук таксама не курыць. За тры тыдні я нічога не ўведаў пра гэтага чалавека, хоць ён штодзень па некалькі разоў прыходзіў да гарматы. Сеўчынка перасеў ад печкі на канапу закінуў свае дужыя мускулістыя рукі за галаву і сашчапіў пальцы на патыліцы. «Давайте, браткі, хвіліну, адну хвіліну адпачнём ад вайны», – папрасіў ён стратэгаў, якія ўсё яшчэ лазілі па карце. усмешцы скрывіліся вусны палітрука. Ты думаеш, Васіль Паўлавіч, гэта можна адпачыць ад вайны. Паспрабуем? Нездаволена, нібы адчуваючы няёмкасць, за сваё жаданне адказаў Сеўчынка і звярнуўся да Сені. Прычытайце пясоцкі што-небудзь. Сеня стаў пасярод зямлянкі, падумаў хвіліну і пачаў чытаць без сарамлівасці, без позы, проста як па кнізе, крыху нават манатонна. Подіброві вітр віє, гуляє по полі, край дороги гне тополю до самого долу. Я глядзеў на Сеўчынку. Ён заплюшчыў вочы, і вусны гуляць прыкметна варушыліся, мабыць, ён паўтараў словы ўслед за сенем. Але калі той прычытаў аб тым, што «палюбіла», чорнобрива козака дівчина, а казак пайшоў на вайну і загінуў, Сеўчынка, відаць, успомніў верш, бо расплюшчыў вочы, вусны яго перасмыкнуліся, як ад болю, ён сказаў вінавата: «Не трэба, пясоцкі». «А ты хацеў адпачыць ад вайны», – зноў крыва усміхнуўся палітрук. «Мне не спадабалася гэта яго усмешка». Что-небудь не такое сумное, не отказываючи лазебному, попросил командир. Сеня задумался. С Шаўчэнкі не ведаў ён нічога вясёлага ў таго, хто быў песняром гора і смутку народнага. Не ведаў ён нічога вясёлага ў таго, хто быў песняром гора і смутку народнага. Нехаця я ішоў сюды на гэты нязвыклы збор, з хваляваннем напружана чакаў сваёй чаргі. Доўга і пакутліва думаючы, што прачытаць. Вырашыў прачытаць курган купалы. Некалі ў тэхнікуме атрымаў за яго першы прыз. Але ж гэта таксама сумна. Што ж прачытаць не такое сумнае? Я ведаў многа лірычных вершаў, труса, уткіна, галоднага, але ў той час быццам скразняком выдзьмула іх з маёй галавы. Ніводнага радка не мог успомніць. «Вы украінец Пясоцкі?» – спытаў Лазебны. «Не, я жыў на Украіне з мамай». «Не перешкаджай яму, Микола!» – папрасіў Севчанка. «Хай пригадае». «Давайте я вам прачытаю Блока і Ясініна». Хочаце? сказаў Віктор проста па-свойску быццам, ён не ў афіцэрскай зямлянцы сярод сяброў курсантаў там на вучэбнай батарэі. Віктор адышоў да дзвярэй, прытуліўся плячамі да касяка, дастаючы стрыжанай галавой да самай столі. Ён пачаў чытаць вершы, якія я чуў упершыню. Наша пакаленне, асабліва людзі тэхнікі, розныя механікі і дарожнікі, як я, грэшны, слаба ведаюць блока. Крыху больш ясеніна, да якога, мне здаецца, мы праяўлялі не зусім здаровую цікавасць, бо ў бібліятэцы яго ўзяць было нельга. Некалі заплаціў аднаму спекулянту амаль сваю тыднёвую стыпендыю, каб ён даў на адну толькі ноч зашмальцаваны томік ясеніна. Усю ноч да раніцы я ў потай перапісваў вершы ў шытак, парушаючы ўмову. Віктор чытаў блока. Гэта нешта незвычайнае. Я не запамінаў слоў, бо яны здаваліся незямнымі, асаблівымі, хоць, калі ўдумацца, усе вельмі простыя рускія словы ніводнага незразумелага. Але я тады не думаў пра гэта. Вершы зачароўвалі – Яны то ўзнімалі некуда высока ў блакіт, дзе былі цішыня і спакой, то спускалі ў сутарэнне ў холад, сціскаючы сэрца смуткам. Яны прыносілі радасць, святло і адначасова трывогу і страх. Але ніхто не пярэчыў, ніхто не прасіў прачытаць што-небудзь вясёлае. Я не бачыў, як слухалі іншы, я забыўся на іх, слухаў і акружённы сказкамі пчолкі, быў недзе там, дзе море клевера. Чуў голас, я памагала Ані ўбіраць канюшыну. Памагала і слухала казкі пчол, а мяне клікаў вецер з поўначы. Вецер з поўначы. тяжело плывут облака. Тяжкая дорога у мяне, але недзе далёка чуецца песня, і каб не гэты голас, не твой голас, я, напэўна, не здолеў бы дайсці. А так, дайду, я прыйду да цябе, я абавязкова прыду. Потым нешта страшнае, плача дзіця, па полі ідзе гарбаты, над яго гарбом рагоча нехта кашлаты, крывы рагаты. Гэта як дзіўны сон незразумелае, але і ў незразумелым ёсць цудадзейная сіла і хараство. О, Божа, як гарна прастагнаў нехта. Гэта Сеўчынка. Ён сядзеў усё ў той жа паставе, закінуўшы рукі за галаву, заплюшчыўшы вочы. Шэптам паўтараў і приняла і абласкала і абняла і вівешніх далях ім качала калакала. Гэтыя радкі мне запомніліся. Потым Віктор чытаў Ясеніна, і раптам лазебны, перапыніўшы яго, пачаў чытаць Маяковскага Сергею Ясеніну. Камісар, напэўна, успомніў свой абавязак палітработніка, хацеў засцерагчы нас ад шкоднага ўплыву ясенінскага песімізму – Я разумею, нельга спяваць панехідную па галовушке, калі ідзе такое змаганне. Але як хвалююць іншыя вершы, нараджаюць столькі думак, успамінаў і мар, добрых, светлых мар, ад якіх праходзіць усякі сумы, хочацца жыць, вельмі хочацца жыць. Сеўчынка глянуў на палітрука з іранічнай усмешкай. Сені паківаў галавою, хваляючы, ён любіць Маяковскага. У яго ранцы ляжаць два томікі паэта, якія мы чыталі разам, калі былі курсантамі. Потым і Сеўчынка пачаў слухаць уважліва, сур'ёзна. Палітрук чытаў бадай, што лепш за ўсіх па-мастацку выразна і прачула, адліваў кожнае слова – Сеўчынка сказаў радасна са шчырым дакорам: «Мыкола, японскі бог, жывём у адной зямлянцы і ты хаваў такі талент. Які талент, глупства засаромеўся і пачырванеў лазебны. Слухайте, хлопцы, камісар, А чаму нам не арганізаваць сваю самадзейнасць, нечакана прапанаваў Сеўчынка. Я сяджу пад замшэлым каменем, ахутаны густым туманам. Такім густым, што працягні руку і не відаць пальцаў і думаю. Дзіўная рэч жыццё. І людзі дзіўныя. Учора падалі бомбы, смерць вісела, лётала над галовамі. Завтра будзе тое ж самае, калі не горш. І ўсё адно у кароткую перадышку людзі чытаюць вершы і думаюць пра самадзейнасць. Вяртаючыся ад камбата, не дайшоўшы колькі крокаў да гарматы, я пачуў галасы. Палова разліку адпачывала ў зямлянцы, тры чалавекі. На ўсякі выпадак павінны былі дзяжурыць, і таму не было нічога дзіўнага ў тым, што байцы размаўлялі. Але мяне спыніў абураны голас Астахава. «Калі ты, свіння гэткая, яшчэ раз палезеш у чужы ранец, я распішу твой пашпарт так, што родная маці не пазная». «А што я красці палез?» – грызнуўся муха. «А хто ведае, калі палез, то мог і ўкрасці!» – грачыўся чарняк. «Ды на ну, вас! Што там красці?» – хіхікнуў муха. «Самі цікавіліся, што ён увесь час піша, вось я і хацеў зірнуць!» «Ах ты, сукін сын!» – зноў загудзеў Астахаў. «Выходзіць, мы вінаваты! Мы на словах цікавіліся, але не палезлі ў ранец!» Ды чытаць чужыя пісьмы гэта горш, чым красці горача даводзіў чарняк. Гэта не пісьмы. Не разумею я муха. Ці ты дурань ці хам? Ну-ну, не нукай. Я табе не конь. Складзі раніцы, паклади на месца, пакуль камандзір не вярнуўся, а то будзеш чырванець перад строем. На хвіліну стала ціха. Муха, відаць, выконваў загад Астахова. Потым пачуўся яго нязлосны бурклівы голас. «Падхалімы вы!» «Што ты сказаў?» – зашыпеў Астахаў. «Паўтары!» «Пусті!» – спалохана папрасіўся муха. «Калі ты не ведаеш, колькі важыць мой кавальскі кулак, то магу і паказаць!» «Не чапайте!» ты, павел яго смярдзець будзе, прыміренча сказаў чарняк. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.